Ei, DJ W! É que nós fumamos um beck, bola um beck, bem é rapidinho. Já joga na blunt ou do canque ou do verdinho. Só subir degrau, mano, mil grau, tá de cavalinho. Se hoje tá de Porsche na antiga, tava extinto. De baking game ter domingão no carro, cê tá te lindo. Tô passando elas pagando pau, sem capi sorrindo. Todo dia, dia de verão, é dia de soltar a voz Pra ganhar e logo após Vai na cara dos boy, vai Todo dia é dia de verão pra mim Todo dia é dia de soltar a voz que nós fuma um back, bola um back, bem rapidinho. Já joga na blunt com o do canque, o do verdinho. Só subir degrau, mano, mil grau, tá de cavalinho. Se hoje tá de Porsche na antiga, tava extinto. De Beijing MT domingão no grau, assim tá tinindo. Tô passando elas pagando pau, sem cap sorrindo. Todo dia é dia de verão, pra nós todo dia é dia de soltar solta a voz E logo após é vai da cara dos boys Vai pra gandar, E logo após vai na né? cara dos boy. Pra andar E logo após é vai da cara dos boys Vai tá ligado, né? rapidinho. um beck, bola um beck, bem rapidinho. Já joga na blunt com o do canque, o do verdinho. Só subir degrau mano mil grau, tá de cavalinho. Sou de tá de Porsche na antiga, tava extinto. De Beijing MT domingão no grau, assim tá tinindo. Tô passando ela pagando pau, sem cap sorrindo dia é dia de verão pra nós, todo dia é dia de soltar voz pra andar e logo após é bar da